для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Сесія пачыналася ўвечары. Днём было вольнага часу, зранку апейка пайшоў за нісію краязнаўчы музей. Рад быў двайне з таго, што бачыў, якімі вачыма глядзела Анісія на даўняе знаёмае і на макеты новых нябачаных вёсак. І таму, што і самому, хоць бачыў не першы раз, было ўсё цікавым. Да обеду пахадзіў апейка яшчэ па магазинах. Здагадваючыся, што часу вольнага можа не быць, купіў, што знайшлося патрэбнага жонцы і дзецям. У клуб прыйшлі за гадзіну да пачатку сесіі. Ужо раздзявалцы трацілі ў клопатны тлумп ціснуліся гаманілі ў чарзе світ, паліток у жухоў. Полацкі старшыня, які прыліп да жанок яшчэ ў рэстаране, пры абедзе цяпер удаваў бывалага чалавека. Памагаў жанкам здымаць паліто, перадаваў гартыробшчыцы, даваў жанкам бляшаныя нумары. Потым жанкі прысталі да гуртка іншых жанчын, што прычэсваліся, прыбіраліся перад вялікім на паўсцяны люстрам. Праўда, і Анісі яе спадарожніца узіраліся не зусім упэўнена нават сарамлівасцю. Было падобна глядзелі найбольш таму, што не хацелі, каб пра іх падумалі, што нібы яны не ведаюць, як трэба паводзіць сябе сярод культурных людзей. Зноў жа ў чародках стаялі каля столікаў, дзе рэгістравалі дэлегатаў і гасцей, а кругі былі розныя, розныя былі і столікі справіўшы гэты важны абавязак нарэшце уліліся ў чародкі якія паволі з гулым гоманам рушылі дзвюма шырокімі стрэчнымі плынямі чапляючыся за грубкі пры сценах абцякаючы тых хто стаяў пасярэдзіне Нейкі было такое адчуванне, нібы ён усё глыбей заходзіў у ваду. Некая сабранасць і разам з тым радасная лёгкасць, уздымнасць. Адзін мах рукі другі і вось плыве прастора, шырыня рачная. І апейка ішоў, плыў сярод гоману, сярод бясконцы разнастайнасці галасоў, разнастайнасці абліччаў, часам знаёмых, а найбольш незнаёмых. Ішлі чыста паголеныя, ішлі зарослыя бародамі ў мятых картовых пінжачках, у строгіх суконных фрэнчах, у вайсковых гімнасцёрках і жанчыны з гарадскімі прычоскамі і ў вясковых хустках. Ішлі сяляне, калгаснікі, старшыні калгасаў і выканкамаў, партыйныя работнікі, дзеці са ўсёй вольнай беларускай зямлі. Яны гаманілі, смяяліся тут. У святочным вестыбюлі клуба імя Карла Маркс, у якім збіраліся самыя важныя сходы таго часу. У адной даволі вялікай групе апейка пабачыў цесна цікаўна акружанага чарвякова. Людзі найбольш было відаць вясковыя, штосьці пыталіся ў старшыні ЦВК, услыхоўваліся і пераказвалі адзін аднаму. Апейка з радасцю вітаўся са знаёмымі, знаёміў са сваёй прыціхлай востраўважлівай зямлячкай. Быў яго нейкі нават гонар за сябе. От колькі знаёмых з блізку і здалёку, па ўсёй можна сказаць беларускай зямлі, радасна было чуць, што, не адзін, не адкідак які-небудзь, а працаўнік у сваёй сям'і, у якой столькі таварышаў і сяброў, якія і ведаюць, і паважаюць і цэняць. У гэты ранак сярод бадзёрага жывога гоманую тлуму не было і знаку ўчарашняга настрою, не было трывожных думак, Было нават чуў ён, трохі няёмка за начную кволасць, думалася, што трывогі, ад адзіноты, ад нервовую узбуджанасці перабольшаны, верылася, што ўсё ўрэшце рэшт будзе добра, толькі добра. Чым больш ішлі паўз яго жвавыя радасныя твары, Чым больш апаноўваў бадзёры святочны гоман, тым ахвотні адступалі неспакойныя думкі. Шырэлі, мацнелі, радасны настрой, чуццё цудоўнай здольны перадоліць усё на сваём шляху сілы. Было якраз як на ранішняй прыпяці, сярод магутнай плыні, у якой так радасна было чуць сілу сваіх рук, у якой шырокая радасць у душы была суладная чысціні шырыні рачнога прастору. Як бы хмарка набегла на апейку тады, калі ўбачыў падцягнутага і таксама весела жвавага башлыкова, Ён рушыў насустрач гамонячы, паглядваючы цвёрда на сустрэчных, схударлявых, абветраным незнаёмым таксама у гімнастёрцы. Паздароваліся, сказалі адзін аднаму некалькі звычайных стрыманых слоў. Апейка даведаўся, што башлыкоў прыехаў яшчэ учора ў рынку і жыве таксама у той жа Еўропе. Хмарка набегла, сышла, ізноў апейка плыў сярод чыстага шырокага прастору, радасны і дужы. канцы вестыбюля Ён трохі паціснуўся калякі кніжнага кіёска і мімаволі з надзеяю шукаў вачыма белую сціплую кніжачку са знаёмым партрэтам Алеся. Але не знайшоў. Неверачы папрасіў яе і пачуў у адказ, што няма. І ў душы ў голас пашкадаваў пра гэта – гэты выпадак зноў нагнаў трывожнасцю апейку у момант нагадаў усё нядобрае ўсё няяснае што ўвайшло і яшчэ больш сплялося пасля ўчарашняй сустрэчы за лесем зазвінеў званок, і ўсе сталі кіраваць да дзвярэй, каля якіх сабраліся чароткіх людзей, што весела і заклапочана даставалі з кішэнь пасведчанні. Жанчына з чырвонай павязкай на рукаве, якая стаяла каля дзвярэй, сказала, дзе месцы мазырскай акругі. Апейка и Аніся пайшлі па зале, што шастала абуткам, рыпела крэсламі, поўнілася гулам, праз які там і тут прабіваліся поклічы. Зноў апейку выпала сысціся з башлыковым, нават сесці побач. Па меры таго, як спадалі шастанне крокаў, рыпенне, сам сабой цішэў і гул. Цішыню, што ўсталёўвалася ўсё больш працінала чаканне, не буднее нуднае, аўрачыста, якое бывае, калі мае пачынацца важная выдатная падзея. Адчуванне важнасці моманту асабліва моцнае таму, што многія з тых, якія сядзелі ў зале былі гасцямі нечастымі ў сталіцы, трапілі сюды з вёсак з дымных хат, мімаволі перадавалася апейку адганяла ўсе развагі і клопаты. Цішыня чакання раптам прапала, калі на сцэну з-за куліс выступілі члены прэзідыума. Першым за стол зайшоў чарвякоў. Павольна няўклюдна праціснуўся між крэсламі і сталом, стаў азірнуўся, як заходзіць садзяцца іншыя. За гэтым чорныя прыжмураныя святла настольнай лямпы вочы уважліва гаспадарліва прабеглі па зале хапаючыся заходзілі прыпазнелыя дэлегаты і астатнія госці. Чарвякоў перачакаў, пакуль неселі ўсе, не стала зноў ціха. Нахіліўшы галаву, адно цьмяна жоўта пабліскавала лысіна, зазірнуў у паперу перад сабой, распорсу здымаючы давольныя падсветленыя знізу лямпы вочы, загаварыў хрыплавата, але выразна і ўрачыста. Ужо 12 год ідзе бязлітасная барацьба двух начал. Сацыялістычнага і капіталістычнага пачаў прамову чарвякоў. У гэтай барацьбе савецкая Беларусь, як частка Савецкага Саюза займае пачаснае месца. Год за годам у барацьбе за перамогу сацыялізма савецкая Беларусь дасягае ўсё новых і новых поспехаў. Чарвякоў, мабыць, адчуў, што гаворыць ціха, пакашляў зганяючы хрыпласці і пасіліў голас. Апошні год, сказаў чарвякоў, асаблівы. Гэта першы год пяцігодкі. У голасе чарвякова чуўся гонар, калі ён паведамляў, што вялікія заданні гэтага года ўдалося значна перайсці. У выніку гэтых поспехаў у Беларусі разыходзіўся па зале павольны, урачысты басок чарвякова. Вельмі вырасла колькасць пралетарыята і рэспубліка ператварылася з краіны аграрнай у краіну аграрна-прамысловую і ідзе далей па шляху яе ператварэння ў прамыслова-аграрную. Гэты год выдатны тым, ганарыўся старшыня ЦВК, што даў надзвычайны росквіт калектывізацыі, вялікі рост культуры народа. Усе гэтыя дасягненні мы маем, пастражыў басок чарвякова. Нягледзячы на тое, што нам прыходзіцца праводзіць усе нашы мерапрыемствы в умовах безупыннай барацьбы супраць сацыялістычнага будаўніцтва з боку капіталістычных элементаў горада і вёскі. Чым больш рашуча разгортваецца сацыялістычнае будаўніцтва, тым з большай бязлітасцю вятуць барацьбу за сваё захаванне, за сваё ўзмацненне капіталістычныя элементы. Гэтая барацьба адбываецца шляхам непасрэднага выступлення кулацкіх і непманаўскіх контррэвалюцыйных элементаў супроць мерапрыемстваў савецкай уладай кампартыі. Гэтая барацьба выліваецца ў форму прасякнення ў нашы апараты, разлажэння іх і падкарадкавання сваім уплывам. У савецкай Беларусі барацьба капіталістычных элементаў супроць сацыялістычнага будаўніцтва атрымоўвае асаблівую форму якасці нацыяналізму і асаблівую якасці праяўлення беларускага нацыянал-дэмакратызму вельмі часта здараецца так што камуністы падпадаюць пад уплывы нацыянал-дэмакратычных элементаў ператвараецца ў рупар праз які нацыянал-дэмакратычныя элементы праводзяць свае уплывы апейку пры апошніх словах мімаволі прыгадалася што на адным са сходаў чарвякова самога хтосьці вінаваціў у патуранні над здэмам такім як не цішка гартны, у нібы нацдэмаўскім тлумачэнні некаторых з'яў мінулага. Івана Нісімавічу ў цвёрдым тоне чарвякоўскіх слоў пачуў заяву, што ніякіх ваганняў у адносінах да гэтай поскудзе ён не дапусціць. Цяпер чарвякоў быў нібы не падобны на таго далікатнага, паблажлівага дзядзьку, якім апейка бачыў яго учора ў вестыбулі гасцініцы за сталом у рэстаране. У прысадзістай амаль нерухомай постаці, у строгім выразе твару, у тоні голасу чуліся цвёрдасць і непахіснасць. Тое, што учора яшчэ здавалася нам недасяжным планам, прарываліся да апекі праз трывожныя думкі пра Алеся, словы. Сёння становіцца рэчаіснасцю працягваў прамову чарвякоў. Тое, што учора яшчэ здавалася нам максімумам, сёння становіцца ўжо мінімумам. Вось гэты тэмп няспыннага руху ўперад патрабуе таго, што кожны з нас умеў пераключыцца, каб паспяваць за гэтымі тэмпамі. Словы чарвякова быццам проста ішлі на апейку, быццам скіраваны былі на яго. Іван Анісімавіч адарваўся ад думак пра Алеся, стаў з новай турботнасцю востра лавіць тое, што казаў чарвякову. Няўменне пераключыцца на новыя тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва ёсць прычына таго, што жыццё адкідвае тых, якія не могуць ісці нага ў нагу, якія не маюць у сабе сілы здольнасці для таго, каб стаяць на чале гэтых моцных тэмпаў. Але на змену тым, хто траціць сілы ў працэсе будаўніцтва, хто баіцца гэтых новых тэмпаў, працоўныя масы горада і вёскі вылучаюць усё новыя пласты будаўнікоў, усё новыя новыя пласты кіраўнікоў. І апейку здалося, што ў башлыкоў давольны, як бы павучаючы, паглядзеў на яго. Але апейка не варухнуўся, нібы не зауважыў нічога. Скончыўшы уступную прамову, чарвяков выцер хустачкай твар лысіну і яшчэ ўзрушаны гаворкай пашукаў вачыма паперку на стале, пацішэлым амаль будзённым голасам аб'явіў, што трэба вызначыць парадак сесіі. Парадак быў вялікі, 11 пытанняў, 10 дакладаў і адзін садаклад. Апейк адразу вылучыў сярод іх два даклад старшыні савета народных камісараў галадзеда і даклад наркома земляробства рачыцкага аб калектывізацыі чарвякоў даў першае слова старшыніса ў наркома галадзеду хударлявы з рэзкімі валявымі рысамі галадзед сядзеў з боку стала блізка да трыбуны Ён энергічна ўстаў, пад воплескі залы ступіў к трыбуне лёгкую прухкую хадою вайсковага. У яго і пастава была прамая, вайсковая, і ў тым, як ён стаяў за трыбуную, адчуваліся годнасць, упэўненасць у сабе ў тым, што яму належыць зрабіць. Ён пачаў з таго ж, з чаго пачынаў і чарвякоў, з адзначэння мінулага года гэты год 1928 1929 з'явіўся адрывіста энергічна загаварыў галадзет пераломным у развіцці народнай гаспадаркі як ссср так і беларусі Ён гэты год выдатны тым, што ўпершыню ўдалося так глыбока захапіць і ўзняць шырокія масы рабочага класа і бядняцка-серадняцкага сялянства на выкананне пяцігодкі. Першы год пяцігодкі выкананы з вялікім поспехам. Паведамляючы гэта, Галадзет асабліва вылучыў тую акалічнасць, што такая важная перамога дасягнута ва ўмовах абвастрэння жорсткай класавай барацьбы, асабліва на вёсцы. Упэўненым дзелавітым голасам галадзет расказваў зале, што глядзела на яго і ўважліва слухала з прыціхлых радоў партэры і балкона, якіх поспехаў дабіліся за першы год пяцігодкі прамысловасці сельская гаспадарка Беларусі. Ён называў лічбы, проценты. Гэтыя лічбы ўзмацнялі ў апеку адчуванне ўздымнасці і гонару. Ён браў іх з радасцю, яны былі суладныя таму, чаго яму заўсёды хацелася добры хады ў справе у вялікай дарозе. І тут сярод агульнай святочнасці асабліва цешыла, ішлі добра. Пра гэта казалі багата лічбаў і якіх лічбаў. як асаблівае дасягненне галадзет вылучыў узмацнення зернавой базы гэтае дасягненне асабліва важнае тым растлумачыў ён што вырашэнне зернавой праблемы ідзе на лініі разгортвання сектара сельскай гаспадаркі гэта дало магчымасць запраектаваць больш павышаны хлебанарыхтоўчы план і выкануць дагэтуль больш чым на 90 процентаў у Акрамя таго, гэта давала магчымасць прыступіць да арганізацыі хлебнага рэзервнага фонду. Тут у радасны настрой апейкі непрошана увайшло насцярожлівае. Легкаватай, здалося, паказалася была задача павышаны хлебанарыхтоўчы план і яго выканання і арганізацыя рэзервнага фонду. Характэрным і важнейшым фактарам працягваў гаварыць галадзет. З'яўляецца тое, што мы мелі рост калгасаў гігантаў і што мы гэты рост мелі не на былых маёнтках і дзяржаўных землях, а мы мелі рост на сялянскіх землях, гэта значыць мелі зруйнаванне межаў. І на гэтых межах выраслі вырастаюць калгасы гіганты ў десяткі тысяч гектараў. Ледзь галадзет нагадаў калгасы гіганты, Апейку успомніў, што думаў пра гэта, калі чытаў год вялікага пералому Сталіна. Зноў вярнулася тое дваістае, супярэчлівае і захапленне смелым размахам і недаверлівая бачлівасць, ці не журавель у небе гэта. Найбольш сур'ёзным фактарам у развіцці сельскай гаспадаркі тлумачыў галадзет – з'яўляецца тое, што ў наступным годзе мы будзем мець магчымасць атрымаць не менш 50% таварнага хлеба ад сектара сельскай гаспадаркі. Калі нам прыходзілася часта праз меру траціць энергію з дна загатоўку хлеба ў індывідуальных гаспадарках, то ў гэтым годзе мы будзем мець 50% таварнага хлеба з нашага абагуленага сектара. У святочную бесклапотнасць апейкі зноў уплялося. А ці не занадта смела заяўляць, колькі будзе таварнага хлеба ад гаспадарак, які яшчэ трэба наладзіць. Праўда, тут жа стрымаў сябе, у галадзета не інакш ёсць падставы для такой гутаркі, і ён больш ведае. Пры дакладзе на мінскім гарсавеце аб 12 гадавіні кастрычніка згадаў галадзед, я асміліўся высунуць наступны лозунг. У 13 годзе пралетарскай дыктатуры мы ў Беларусі павінны удзесяцярыць колькасць калгасаў. Калі галадзец стаў тлумачыць, як гэта задача будзе выглядаць у лічбах калгасаў і пасеўнай плошчы, хтосьці з зала крыкнуў: « Гэта мала! Па зале пайшоў шумок, рады заварушыліся, а пейка азірнуўся туды на голас, і як і ён многія паварочваліся, вялі позірк туды, адкуль пачуўся голас. Другі глядзелі зацікаўлена ўперад, чакалі, што скажа далей старшыня саўнаркома. Апейка заўважыў, у зале адзін падтрымліваў нецярплівы вокліч мала. Яго не здзівіла гэта, знаёмы ўжо быў з такім настроем, ды да хоць сам быў іншай думкі, зразумеў іх. Мне могуць сказаць, што гэта фантастыка. Галадзет нібы не чуў выключую хваляванне ў залі і развінаў сваю думку. Фантастыкай гэта, канечна, назваць нельга, але таварышчы гэта вельмі агромная, вельмі смелая задача. Апек ахвотна ўхваліў цвярозую разважнасць дакладчыка, гэта справядліва. І вось аб гэтым трэба думаць і думаць можна рэальна толькі пры адной умове, упэўнена вёў галадзет. Калі мы зможам як мага лепш падцягнуць арганізацыйную нашу працу, бо мы ў шэрагу выпадкаў, таксама ж, пераканана судзіў ён, адстаём ад калгаснага руху. Ён у шэрагу раёнаў перарастае нашы адпаведныя органы. Апейка слухаў гэта ўжо з насцярогай, з нязгодай, як так перарастае, з чаго гэта ўзята перарастае. Але дакладчык не стаў тлумачыць і упэўнена працягваў далей сваю размову. апейка слухаў галадзеда з даверлівай увагай. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка ліка пташук.